a prenio ga je Džabir ibn Abdullah radijallahu ta'ala anhu. U njemu stoji da je poslanik Alehi salatu wasalam kazao vrlo kratko ali jasno Jub'athu kullu abdin ala ma mate Svaki rob bit će proživljen na onome na čemu je umro. Vrlo kratko, ali šta to znači? Ovo podrazumijeva prije svega da će čovjek biti proživljen u onom stanju u kojem je preselio. Pa ako je bio grešnik, a nije se pokajao, bit će proživljen kao grešnik. Ako je bio nevjernik i nije se vratio u vjeru prije smrti, bit će proživljen kao nevjernik. Ako je bio vjernik i bio na imanu i dobrom stanju, bit će proživljen kao takav. Drugo, to znači da čovjek, ovaj hadis svakom čovjeku, otvara mogućnost pokajanja i povratka Allahu Đelešanu i da završi sa ovoga svijeta na dobru i sa jer ovdje hadis kaže čovjek će biti proživljen kako je završio. Što znači? Ako je i u nekim periodima svoga života imao loše dionice, imao loše vrijeme, loše godine, bio u grijehu, bio u nemaru, nije klanjao, nije postio, nije zeka davao, nemaran prema bližnjima bio, prema rodbini, prema roditeljima, prema porodici. A onda se vrati. Pokaje se i kaže neću više. Ono njegovo stanje će biti pogresano, a bit će proživljen na zadnjem stanju na kojem je bio. Treći. Ovaj hadis isto tako upozorenje vjernicima. Nemojte da se zavarate, jer vjernik ima jednu zamku u svom vjerničkom životu, a to je da postane mu naporno posle nekog perioda da prati vjerske obaveze. I onda u jednom trenutku zamora, istrošenosti, neobnavljanje imana, udari se od I onda ne uzbila ode sa onima s, čim, s kojima nije zadovoljan i bude proživljen s njima. pret i ono što je važno, glavna pouka ovoga je da se računa zadnje stanje odlaska sa ovoga svijeta. I zadnje, Ovaj hadis nas također uči da čovjek treba da se trudi da njegova zadnja djela budu najbolja i najljepša. Ne bi li mu smrt došla, a on u dobrom dijelu. Jer onaj ko umre na nekom dobrom dijelu, bit će proživljen na tom dobrom djelu. Molim Allah da budemo od onih kojima će zapečatiti ovaj život na najljepši način i proživjeti će ih na najljepši način. Assalamu alaikum.